Radiodrama al 91.4 de l'FM. No teniu dignitat, són persones normals votant! Són persones normales votando! Són persones normales votando! Ens van dir que no podíem. I ho van fer. Ens van dir que ens tancarien les escoles. I les vam obrir. Ens van dir que no hi haurien urnes. I les vam defensar. Ens van dir que no votaríem. I vam votar. I ens repeteixen que no som i contínuament els contestem. Aquí estem. Perquè juntes ho podem tot. Perquè volem ser república. Hem après a ser poble. I ho hem tornat a demostrar més enllà de governs, més enllà de partits. I si avui seguim els carrers, tossudes, perseverants, no és per sigles, governs o entitats. No és per banderes, fronteres ni carnets d'identitat. No seguim cap altre dictat que el de la nostra consciència, que rebel s'ha alçat altra volta. Som aquelles que vam dir prou a les retallades. Som aquelles que ens hem plantat davant dels desnonaments. Som aquelles que cridem contra la brutalitat dels CIES, som aquelles que no oblidem ni Juan Andrés Benítez, ni El Llanussi, ni Esther Quintana, ni tampoc Pedro Álvarez, ni Guillem Agulló. Sabem qui som, sabem d'on venim i no oblidem, perquè el futur ens aguarda. Davant un règim del 78 que agonitza, la consciència ens crida. L'escletxa s'obre. I juntes empenya endavant. Per un país on la democràcia sigui un verb en acció i no una llosa contra tot oponent. Per un país on la repressió no sigui el mur nostre de cada dia. Per un país on l'economia serveixi a la gent i no a la inversa. Per un país on les dones no siguin quotes ni xifres. Per un país on no ens diguin exclosos ni sense papers. Per un país on la fraternitat s'exerceixi i no simplement es proclami ni s'imposi falsament. I avui, aquí estem, i ens alcem, rebels. Molt bones, penyes, Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 258 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum, arranca el programa de música combativa des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, des dels estudis de Radio Trama. Avui molt ben acompanyades aquí. Presentarem, com sempre, a la gent que ens acompanya avui aquí als estudis. En primer lloc, el nostre mestre de tecles, aquell que porta la nostra web, aquell que fa que les màquines infernals funcionin, aquell que, eh, aquell que ens ho toca tot la mar, eh, la mar de bé. Que dius, bonic, com estàs? pues bé, eh? avui, bueno, avui bastant estressat perquè... Ens ha costat arrencar, eh? Ens ha costat arrencar perquè he actualitzat el sistema i, i ha hagut, bueno, pues el, lo típic, el primer internet, després el so... Però bueno, al final, mira, sigui com sigui ho estem fent. Funcionem en programari lliure des de, des sí. de fa molt de temps i, sí, sí, sí. és el mestre Tecles el responsable de que això funcioni i de que ens escolteu setmana rere setmana. També I... a la seva banda Volies afegir alguna cosa, Riqui? No, no, segueix, segueix, segueix. Deia que també a, la seva banda tenim a la nostra companya de l'ànima, la nostra amiga Lola, que dius, bonica, com estàs? Ui. Ara, ara. Hola, us aquí amb ganes d'escoltar-vos, que l'últim cop que estava aquí estava al vostre lloc. Cert. I ara amb ganes d'escoltar oh, música... L'especial del 250. el, el pum pam pim, no? El pum pam pim. <laughs> Quin programazo aquell, també. I també a la seva banda, que no pot faltar mai, que quan falta això no és el mateix, igual que quan falta l'Eric avui no hi és, i des d'aquí li enviem una forta abraçada al nostre col·lega de Barberà, que tira els temazaranga dos meses patarrans, és el nostre Manolaco, què dius bonic? Què tal? Mira, la veritat que molt content que feia ja bastants dies que no, que no venia per aquí, entre una cosa i l'altra, i també molt content perquè aquesta setmana hem rebut la, la notícia de que ens escolten a, a Ràdio Activa, que és eh, la ràdio lliure de la Vall del Baida i de, i de l'Alcullà, de les comarques centrals de la, del País Valencià i que ens han comunicat aquesta setmana que ens posen tots els dijous a les 12 del migdia i que sonem per, per l'FM, al 107.6 i al 98.2 de l'FM eh, ja tenim tres. Eh, Increïble, eh? Increïble. La Berga i, Quina alegria. i Quina alegria. Quina il·lusió. Quina il·lusió, mare meva. I tant, i tant. A Berga... I a més fa dies, eh? Que Arreus. Ja fa temps que ens punxen, es veu. Sí, sí. sí. Ens sí, vam sí, enterar sí. l'altre dia, la setmana sí, sí. passada, però S'està coent un on tour, eh? haurem d'anar a veure tot, totes aquestes ràdios lliures que ens estan posant, Ràdio Terra, Ràdio Pinsania i ara també Radioactiva, Activa, les haurem de fer una visiteta i fer un programa especial des d'allà, seria, molt, seria molt xulo. I tant. I tant, i tant. Molt bé, mm, dir-vos per aquelles que no sabeu que aquí podeu escoltar artistes i bandes d'estils diversos que rompen amb força el panorama musical actual. També bandes consagrades i bandes que s'han extingit però que per la seva música i el seu missatge sempre ens han agradat. Perquè aquí el missatge és molt important. Aquí les nostres cançons canten en favor dels drets dels pobles, en favor de la igualtat entre races, en favor de les dones i per un millor sistema polític i econòmic més just. Perquè aquí totes som antifeixistes, antiracistes, antisexistes i anticapitalistes. I ara que ja sabeu el que teniu entre les mans, lligueu-vos bé els cinturons perquè això és, i així comença, el pim-pam-pum. Em sembla que per començar vaig jo, que estic avui molt xapes de manera especial, però tenia ganes de, de, fer, de fer aquest comentari per la gent que ens escolta des del País Valencià. I mireu, porto una banda que són Les que te calles, que és un grup no mixt barceloní de rap, soul acústic, amb, amb idees libertàries feministes i una bona harmonia de, de dues veus, una guitarra, un calaix i un baix formen la composició. Eh, a més, a més eh, en aquesta ocasió venen amb la col·laboració de l'Oli i és un tema zarango des del seu CD Urgari Sacar que va sortir el 2016, que s'anomena Machete. Bienvenidas al mundo de los raperos. Lloran los versos, necesitan loqueros que bajen sus egos. Batalla de gallos, batalla de huevos. Si tienes algo que aportar, no hay por qué callarse. Rap como forma de expresarse, te lo susurro al oído, escucha. Rap como forma de lucha. Sus juegos, sus normas, sus formas, las mismas insultan, lastiman, no cuidan, olvidan respeto. La rima acompaña, no daña su herida. Joderos, no somos floreros. En ocasiones rap en grupo y otras lo hago sola. Vernos todas concentradas, escribiendo es lo que mola. Escribo lucida y pasada de rosca. Escribo hasta sobre el simple vuelo de una mosca. Un día cualquiera conocimos el rap, buscando entre letras, estrofas y rimas. Palabra a palabra, aprendiendo a autoformarnos. Pese a quien le pese, hemos venido pa' quedar. Me enervo cuando veo que no queda espacio para mi disco duro con tanto acaparador y tanto machirulo. Más rap para expresarse, tic tac, es la hora de manifestarse. ¿Dónde estabas tú? Pues no te vi en la calle. ¿Dónde, dónde estabas tú? Pues no te vi en la calle. Ojos que te ven, las tochas de la tancho no te puedes esconder, machi, vas a pillar cacho. Ahora no más calladas, en las sombras nos vemos las caras, escucha mi voz, pues no te hablan mis bragas, te ha quedado claro, hagas lo que hagas en el micro de esta sala, no estás invitado. Escribo por la calle mientras me voy por las ramas. Apunto alguna letra tumbada en la cama. Escribo sin sentido o con lógica. En un día oscuro, en una noche tórrida. Encuentro inspiración en el graffiti de algún muro. Son verdades, no es un bulo. Lo que es mío también tuyo. Si de negro se tiñe el futuro. Grito sin disimulo. Machete al rap del machirulo. Nosotras mano a mano, codo con codo. Venimos a reventar el silencio y lo hacemos de este modo. Rap en la calle o rap en la ducha. Rap que está lleno de mucha la rabia escucha. Ahora invierto tu mensaje con el arte que al mundo traje. Ahora hay belleza en el uso de mi lenguaje, el de la pica que amontona cada frase de mujeres que deciden no ser mudas ni mudarse. Que estamos muy locas y sabemos lo que queremos. No se nos da bien restar, así que mejor sumemos. Vamos todas juntas contra el mundo a crear otro hip hop cambiando el rumbo. Vomitando lo que hemos tragado, que no se quede dentro, no. Que salga por la boca en forma de veneno, no. Que te ignoro cuando crees que este no es nuestro terreno. Mira, te lanzo la paja, pues eres el ojo ajeno. Más, más rap que nuestros cuerpos no destruya. Tic-tac, tic tac que hay cosas que el tiempo no cura. Esto es rap alternativo, con esta mierda disfruta Si me ofendes con tus letras cada vez que dices puta. Encuentro inspiración en el graffiti de algún muro. Son verdades, no es un bulo. Lo que es mío también tuyo. Si de negro se tiñe el futuro. Grito sin disimulo, machete al rap del machirulo. Y sí, hemos transitado más calles que escenarios, sí. No es por miedo ni por falta de ovarios. Casi, pero no casi, oh. oh. Qué pena tendrás que escucharnos aquí así o oh, casi, pero no, casi. Oh, nos queríais calladas, pues va a ser que no. Oliver y Tolly tienen presente que aquí no hay mosquitos, pero hay mucho repelente. Oliver y Tolly tienen presente que aquí no hay mosquitos, pero hay mucho repelente. Yeah, desde la Yamborda, Vierta Productions, Oliver y Tolly, la Jo no sé què en penseu vosaltres, però per mi tenen un flow bestial. Què us ha semblat? A mi aquesta m'agrada molt. Ja vaig portar una un tema que em sembla que es diu Neteja el trap o alguna així i tenen un flow que, que està molt guapo. Clar que sí. Letres bé, compromeses, bones bases, bones veus, què més volem? Anem bé, anem bé. Anem, bé, comencem aquesta, aquesta edició, ara és la primera bala que tira el mestre Manolo. Jo. Manolo, sí, sí clar que sí. Doncs mira, te la seguiré amb un, amb un col·lectiu de, de hip-hop que es diu Inflamen, que està format per la Daisy Chan des d'Atenes, de, Atenes, el Ben Dua des de Bremen i el Rev Polk des de Berlín. I us porto un tema que es diu Passivity. μέσα μου κάτι πολύ περίεργο. Με πιάσα αυτό το λίθαργο στοιχείο ανήσυχο, παρήσακτο. Απ' τα λαβιά φορετικό Μέσα απ' τις τάχτες γεννημένο. Καπολίτιστο. Αισθάνομαι μέσα μου κάτι πολύ περίεργο. Με πιάσα αυτό το λίθαργο στοιχείο ανήσυχο, παρήσακτο. Απ' τα λαβιά φορετικό Μέσα απ' τις τάχτες γεννημένο. Καπολίτιστο. Κρούω τα τύμπανα να δώσω τον παλμό κυρί σε επίθεση. Αντίσταση στη στάση επειδή αφύπνιση. Όσο εσύ ακούς ειδήσεις θα Με είδηση. Δεν θα σταματήσω αν δεν σε δω ξανά σε γρήγορση. Είναι υποπή προτίμηση στον άνθρωπο στην ύπαρξη είναι που δυο και αποφασίσαν για την ύφεση. Είναι η προσποίηση, ζήσε προσωμείωση. Χρόνια μέσα στην άγνοια, τώρα σε εξαθλιωση Και Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce στα κεφάλια σα και φαίνεται από το κομμα Και Qu'est-ce qui se passe, Και φέρνουμε την από σε στόμα. Qu'est-ce στα κεφάλια σα και φαίνεται από το κομμα Και Qu'est-ce qui se pourquoi tous ces gens restent passifs pendant qu'augmente la pression dans un monde agressif. Je me demande pourquoi cette apathie collective. Des millions d'inconscients ont perdu l'objectif. Was Empathie, diese Augenblicken traurig und du siehst die Körper zucken zu dem Beat und Tick-Tack, tick der Maschinen, wenn sie marschieren. Stiefeln vor sich hin, was auch passiert und sie sind viele, vielleicht viel zu viele, um zu fliehen. Ein Impuissant démolie quand l'angoisse nous pétrifie, quand la masse glorifique et la haute classe nous sacrifie. Realität nur wie ein Spiel, jedes Leben Ironie, irgendwie unterwegs, die Kopie der Kopie. Insoumis unis Unser Trotz geht zu tief. Es la seule vie qui nous reste pour être libre. Und auch wenn wir uns drin verlieren. Unsere Koma et Tyrannie. Wir sind zu wenig, um zu siegen, doch zu viel, um zu dienen. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi du coma. Voilà, si tout me que fallait haz que viene dans ton coma. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi du coma. Te fais-nous timide ici, approche ton mas estomac. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi du coma. Voilà, si tout me que fallait haz que viene dans ton coma. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi du coma. Affaiblis ah, ici, mais ici, affaiblis ici, capite ici. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Réveille-toi du coma. Παρασιτούμε στα κεφάλια σας και βγαίνετε από το κόμμα Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Réveille-toi du coma. Και φέρνουμε την είδηση από στόμα σε Qu'est-ce qui se στόμα passe Qu'est-ce qui se passe Réveille-toi du coma. Παρασιτούμε στα κεφάλια σας και βγαίνετε από το Qu'est-ce qui se κόμμα passe Qu'est-ce qui se passe Réveille-toi du coma. Αφύπνιση συνείδηση, αφύπνιση και επίθεση Yeah, aquest col·lectiu l'he descobert i la veritat que és és molt internacional. Sonava i... molt a Kenny Arcana, no? A saco. A saco. Jo ja l'havia escoltat aquesta Sea Chain perquè té un altre tema amb el, amb el Kronstadt d'aquí de Barna. Hey, sí. sí però mai m'havia parat a pensar el que realment s'assembla a Kenny Arcana, eh? el ritme, Mogollon. el to de, de veu... Les bases, mm. tot, tot, tot. Sí, la veritat sí. és que semblava ben bé molt bé, molt guapa, molt guapa. déu nhi per començar com se la tira el Manolo. Ell no sap de començar tranquil. Ell, ell ha de començar així amb, amb un temacle per tot l'ual, per dir hola. Bueno, a veure, perquè jo he escoltat per aquí que tu avui vens vens bé, no? Eh, sí, ho has escoltat i a, a més després ho explicarem sí, bé, però, però, però és per culpa teva, que ho sàpigues. <laughs> vale, sí, després sense, comencem. Sense punyalades, però és per, és per culpa teva, ja ho saps. I, i ara és el torn del Ricky, que, que també quan comença, comença sí. sempre prou, prou sí, fort. Avui no començo ni amb cantautors ni res així. Li fotré una mica més de canyuqui. Mira, la veritat és que no sé com es diu la banda. Bueno. Perquè no hi, ho he Comencem trobat. Bé. No ho he trobat. El que sí que us puc dir és que el que ho penja, que és, la, és la, un dels autors, uh mhm. -huh. es diu Albert Dassi Martínez, Martínez, amb Z, eh, i bueno, és una versió d'Esbarzers. Yeah. Uh. Ells diuen que és una versió concretament del remix de Zo, uh -huh. que és la versió de, de la versió de Gossa Sorda. No? Cert. És una, és una versió que l'han fet eh, específicament per, per una moguda que s'ha generat pel Festivern. Coneixeu el Festivern? Sí. Pues el Festivern aquest ha promocionat la Festiversió, que es tracta de fer versions de, de bandes que, que sonaran allí i, i si tu entres a això, bueno, jo ho he seguit al Facebook, ho he trobat al Facebook, sí. i si cliques allà a l'etiqueta del festiversió aquest, trobes tot de bandes, o, tot de, o més pros o més amateurs, un munt de gent fent versions de ja, increïble. Eh? Guapo. I una d'elles de, és aquesta, els esbarzers, versionant Zo i Gossa Sorda al mateix temps. No sé com es diuen, però són quatre que ho fan força bé. Hi ha, hi ha el videoclip i tot. A veure, a veure què us sembla. Cabellet del Bo. Pulsa per l'arc de l'estació de tren. l'últim passatger a la nada este teus ulls. L'última justa a banyar, Rosella figa, quin collons apagat la llum. Carn de rodaría i a peset, set voltes per setmana m'enamore del teu peu esquerra i veig com es el cel damunt. I amb el dit del mitz, la el dia cap Oh yeah! ya a la punta de la llengua tenia un tros Venus que vicia Tremenda. Eh, més suau que l'original, però... Que guapa. Però superguapa. Que guapa, tio. Una versió sí. naca. Sí, sí. Impressionante. Molt escaquejada, no? <laughs> Impressionant. Primera, primera bala del mestre Tecles reventant el pim-pam-pum. Una festiversió. A, a mi m'ha encantat. I on deies que es pot trobar les versions aquestes? Que era una web. Eh, si entres al, a la web del Festivern, sí? o, no a la web, al Facebook, al ah, Facebook ah, vale. o sigui, a, a la pàgina de Facebook del <laughs> Festivern, allí veuràs missatges i alguns estan etiquetats com a festiversió. Uh -huh. I llavors si cliques allí, que és almohadilla festiversió, no sé, suposo que es pot buscar directament, però no ho sé com es fa. -huh. Però bueno, si busques a la festiversió, surten totes les versions que ha fet la penya dedicades a això. Que, que el Festivern és un festival que es fa a les comarques centrals del País Valencià I tant. que és justament les comarques de, on, sona, on, on sona sí. explica tu sí, el Vall de l'Albaida i l'Alcuià és on sona el 97.6 i el 98.2 radioactiva, la ràdio lliure de les comarques centrals i, i és allà on, on se celebra el festival que serà un festivalaco en tota norma, segur clar que sí pues res, un, una abraçada a tota la penya del País Valencià que ara sabem que eh, potser ens escolten eh? Déu-n'hi-do com l'ha tirada el mestre Tecles amb, amb... Sí, sí per començar és un temacle, de... però ja heu vist que la versió més suaveta per, per començar a obrir boca, no? Clar que sí. molt bé, molt guapa i molt ben dedicada a la gent del País Valencià. Eh, seguim endavant. Aquesta, eh, en, en aquesta ocasió són els Paura, aquesta, aquesta banda barcelonina de punk rock 100% en català. Paura, que vol dir gran por. Eh, quan, quan una persona té una por molt intensa és, és que té paura. Doncs eh, són el Dani Sant i l'Hector Ternura a les guitarres i a les veus, l'Andrés eh, Pellegrin al baix i el Dani Petit a la bateria. Eh, és un temazo del seu, primer, del seu primer treball ST del 2017 produït a EM Studio i és un temazo que s'anomena Soterrem Barcelona. Es se acabat les tonteries. Callam, ja, ja vens amb... Tenia raó el Manolo, eh? Aquí ja, ja, ja s'han acabat les tonteries. Han sortit les rebent, han sortit rebent els Paura, déu nhi com la toquen, eh? déu nhi com la toquen, que guapa, que guapa aquest soterrem Barcelona. Avui no anem ben primer... compaginats perquè jo em porto... jo tardo en arrencar avui. <laughs> Bueno, és que avui hem, hem, hem començat així d'aquella manera, però ja sabeu que això és el pim-pam-pum i si no ho sabeu avui ho sabreu i la cosa acaba sempre amb ball de bastons. Sí, és que, o sigui, en realitat tot ha sigut culpa meva, però també ha sigut un, un, una culpa de no, de no haver-nos transmet. Manca de comunicació, que se li sí, diu. Sí, hem tingut com un litigi aquí, tipus sixena. uh, <laughs> ah, Qui s'emportava el tema? <laughs> Però amb aquesta cançó, que és una cançó que, que va sortir fa res, que és dels, dels Unsa. Pocs dies que, que de fet, com deia el Ricky, pues és una cançó que en veritat sí que tal l'he tret perquè tu l'hauries portat segur, però és que és sa amb Mafalda i Tremenda Jauria. Té mazarranga, no? Això s'hauria de portar ja evident. avui. Sí, sí, sí, sí. És un hat-trick de tirofijos. <laughs> Exactament. <laughs> doncs sí. Un rere l'altre. Sí. El tema en qüestió es diu Ser i Sant i Isma pues te'l te, dedico. Merci, Buric. <laughs> Te mazarranga, no? Ahí va. Tremenda, tremenda col·laboració entre el País Basc, el País Valencià i Madrid. Brutal. Impressionante, Sí, impressionante, com, o sigui. com barregen els estils de, de, de cadascuna dintre d'un tema que, que en el fons és d'Unsa i sona molt a, a Unsa, eh? però em sembla un treball brutal. Sí, deixa'm que, deixa'm que si, si em permets, que, que més afegeixi que és una cançó que, que és, és, és un avançament del que serà el seu proper LP, que es dirà sí. Lumac, i que, i que la veritat és que té una pinta ja brutal. Sí, sí. O sigui, han, han sortit un parell de, de cançons del Lumac i, i amb moltes ganes que acabi de sortir mm -hmm. sencer. Molt bé, boníssima, boníssima, espectacular la cançó que ha portat el mestre Manolo, mala pressa, s'ha de dir tot, però, però jo, jo sempre li cedeixo, clar que sí. <laughs> més música combativa, més edició 258, molt contentes que ens escolteu. Ara és el torn del mestre Tecles, que dius bonic. Vinga, va, jo ara... Segona bala, eh, si encara estem aquí... Jo tu ja t'has embalat a la segona i jo ja veuràs que la segona encara és bastant suaveta. Us presento una banda nova, són eh, nova perquè no l'havien portat i perquè s'ha format aquest mateix 2017. Olé. Són, tot i que quan ho escolteu veureu que aquesta gent té trajectòria. Ja, eh? ja, ja saben que es porten entre mans. Són els de Dixie Elites, Dixie Elites és una... Bueno, eh, això està extret del seu disc d'aquest mateix 2017, Dixis Caban. El tema que he triat es diu Dem... Dem Der Ace? Dem Der Ace? Dem Der Ace. Sí, així mateix. I <laughs> no. ja veureu que mesclen una mica eh, el ska i el soul i... Ole. Bueno, eh. temacle. Catem-ho! Catem-ho! right. They make me feel happy, they make me blue. I'm I'm falling, going in a big way for sweet little Jew. My heart is jumping for sure, starting something with them the right. us ha semblat això? Brutal. Brutal, espectacular, te mazarranga no parla la vena, o sigui, no tinc qualificatius per, per tot el que he rebut d'aquesta cançó. Quin a més, som és genuí. Vist... Això se m'ha oblidat de convertir el vídeo a MP3 i ho he hagut de reproduir, en... he tancat el, l'altre he obert aquest ràpidament i hem pogut veure el videoclip aquí en directe. <laughs> molt guapo, molt guapo sí, el videoclip i la veritat és que la banda fa una, fa una patxoca impressionant, o sigui, m'ha semblat això que deies, que no, que no comencen avui. Potser és una banda jove de nova creació, però de però músics... Però ells porten ja trajectòria fijo. Sí, sí. Que guapo, que guapo, tio. Ahí queda apuntado, eh? Ahí queda apuntado. Sí, sí. Tremendo, tremendo el temazo. És molt difícil després d'aquest tema que ha tirat al mestre. Ara eh, què? Ara, una, moto, <laughs> ara, una, aculat, eh, una motoserra i sí, a per otra cosa. Sí, això no? sí, això sí. Canviem molt de registre perquè arriben Milenrama, aquesta banda Vinga. de hardcore. Sí, eh, sí, sí, bé, bé. ja veuràs, ja veuràs. la Pimen, disc. la Pimen i companyia, que estrenen disc. Milenrama, la banda de hardcore punk de Sarrià de Ter, a Girona, amb la veu i la guitarra de la Pimen, com dèiem, la altra guitarra del del Iaiu, el baix del Moreno i la bateria de l'Isaco.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 I ara també a Ràdio Activa, la ràdio de les comarques centrals valencianes. <laughs> bueno, què us sembla aquest, ja aquest tema? Ja farem la cunya ben feta, eh? Sí, i tant, sí. i tant que sí. Què us ha semblat aquest temazo de Milen Rama? Home, home, teníem ganes ja de... Sí. Sabíem que estava a punt, va sortir per fi i ara hem hagut d'esperar uns dies a que fos programa per poder-lo plasmar aquí. I tant que sí. Aquest... Pinta, Aquest... pinta com els altres, no? Sí, com... sí, sí, sí. pinta molt Sona bé. bastant pinta molt com l'altre. Corazón i actitud, presentació d'aquest CD, d'aquest nou treball de Milen Rama, dissabte 27 de gener del 2018 al CSATV de Sarrià de Ter, a partir de les 10 i mitja, no hi falteu, tema Zarrangano i, i data in, indefallible, Milen Rama i bandes convidades. Més música combativa. Amb, amb lo que sonen com, com els altres me referia sí, sí, a la jo, potència aquesta. Jo també, sí, jo sí, també. Sí, sí, sí. No ho deia en plan negatiu, sinó tot el contrari, no, no, eh, de, que... de m'encanta el... com que es, em sona que es manté aquest esperit del, de, de l'altre CD i de fet, el, el, el nom del disc ja... Hòstia, ara com és, eh? però sé que el nom del disc ja ho remarcava, això, uh -huh. no? Eh, Corazón i... Eh, sí, Corazón i Actitud. Corazón ah. i Actitud. pues sí, sí, la, ho mantenen, ho mantenen tot. I tant que sí, no, no se'n va ni un àpice d'allò que eren, encara més canya si cal, amb els Milenrama, espectacular el temazo, aquí fent trontollars, si de Can Capa. Més música combativa, és el torn del Manol, que tira una altra, una altra bala, en aquesta tercera ronda? Doncs sí, mira, porto un grup de, de hip-hop des de Xile que es diu Conspiración amb Z. A Xile ja, eh? A Xile, ah. i és una versió que tinc des de fa dies i que tenia moltes ganes de posar perquè des de que la vaig trobar vaig pensar esto pel pedescar... és una mina. És una cançó que es pot posar punxant, però si poses aquesta, a més la lletra en, ens convenç de veritat. Que bo. És és això, els Conspiració, la cançó es diu Atrévete, després parlem si us sona la... si sabeu de qui és la, la versió i és del seu àlbum Apaga la tele. Te la pillo. te, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, prendete, sácale chispa a tu mente, prendete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, bien consciente. Cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso. Que con hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar. Como mina de carbón los va a explotar. Como tienda de mall Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor conciencia luche y te saca lo de pueblo mapuche. en encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lemun, montún, libertad pa' bailar purún, sin que nadie hable weas como el cura Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en los ricos no se puede confiar. Atrévete, te, ponte rebelde que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, prendete, sácale leche. al show. Apagate esa tele y enciende lo que tenía apaga la ley y aprende tus derechos. Que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky. No importa si eres rapero, reggaeton o hippie. De regiones o de Santiago City. Conmigo no te pongas chiqui. Esto no es pa' hueco como Nacho y Titi. Esto no es fácil como un juego en play. y ¿Qué importa si salió la bachelet? Aquí hay que luchar sin parar como el Che. Y siempre estar dispuesto a ir contra la ley. Aquí las compañeras son fieras, inteligentes y listas para la guerra como Micaela. Mojan la polera con sudor en la cera. Pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, ponte rebelde Despiértate que el sistema te miente Deja de temerle, que nadie va a detenerte Levántate, ponte fuerte Préndete, sácale chispa a tu mente Préndete en fuego como septiembre Sacúdete el temor y defiende a tu gente Que tú eres clase obrera, bien consciente Atrévete, ponte rebelde Despiértate que el sistema te miente Deja de muévete, saca sácale chispa Sí que sonava, no? A què sonava això? A Calle 13, a Calle 13. Del tirón. Guapíssima, versió naca. Versió naca, que quan la vaig veure naca. va ser agafa-la ràpid, que no s'escapi. 100%, ballable, tremenda. Home, jo això, jo, jo te la recomano. Tu comentaves que també DJ Love... DJ Love la, la veurà amb bons arribarem a bons acords amb, amb aquesta cançó. Molt bé. Te la pillo, moltes gràcies Manolaco. Me n'alegro. Clar que sí, tremendo temazo el que s'ha tirat de versionar als Calle 13, aquest Conspiració, més música combativa, més edició 258. Déu-n'hi-do com m'ho poseu final... avui, eh? Sí, avui, clar, amb aquests canvis que estem tenint de registre és, és complicat seguir. Arribem al final de on? De la tercera ronda. Ah, de la tercera ronda, vale, vale, vale. Pensava que t'estaves ficant en un jardí d'aquells que no, algun cop t'havies no, no, ficat. No, sí, podria ser, però... Del Podria ser, però arribem al final de la tercera ronda que és bastant, bastant que s'hi vaja. Esto va así. Vinga, va, jo us presento un altre MC. Es diu Escàrnia, amb K. És de Màlaga. També li donem la benvinguda, no? Donem la benvinguda, sí, sí. Per això us la presento, perquè... Primer cop. Perquè no la coneixíem encara. Primer cop, i tant. <laughs> Està bé. Eh, fa un hip-hop bastant variat, ja, si, si busqueu, si us agrada i busqueu el disc, ja veureu que que les bases i tal són bastant diferents unes d'altres i bueno, extret del disc del 2015 Sola en la sala he triat aquest tema que es diu Menos mal a veure què us sembla mejor que hay es una playa vacía. No busques más donde no hay. Todos son quejas, pero nadie actuáis. Vaya tontería, de vuestra tiranía no escapáis. Sin nada en los bolsillos, con un hueco en la barriga, una frente con estrías, un secreto tan sencillo que mi abuela repetía. Aprovecha que solo se vive dos días. Una lo asimila, ni cantante, ni actriz, ni poeta, ni bailarina, solo llevo esta libreta en mi cuerpo me escribo las letras, doy osadas vueltas. Nada de filósofa ni de friki científica. No busco la respuesta, si puedes clasifica. La curiosidad te pica, tan solo imagino que soy rica. Sin ser una política, voy sin gravedad. Respeta a esta tipa, soy todo tripas. Medio glaciar, medio animal, una mancha sin quitar. La cuenta se complica, rayos y mosquitas como en una ficción. Me dirijo siempre medio en una dirección. Todos mis males tienen solución. No acepto ni una condición. No hay pose, llaman a tu puerta. Ding la perra está suelta. No dejes que en ese trabajo de mierda te acosen. No dejes que el vaso rebose. Los días se acaban, no estoy donde estaba. El mundo avanza y me quedo rezagada. Nada pasa, y yo sigo sin WhatsApp. Si me buscas, estoy en mi casa. Si todo no es nada y nada lo es todo. El viento no mueve a mi pluma. Hoy no se ve el sol, no se huele la luna. Una por una mis lágrimas son de oro. Navego en la duda, en mi propia tortura. En una bañera, sin punto ni coma. Y antes que rapera, soy persona. Digo lo que quiero y lo primero no es la moda. Mi casualidad es el tiempo nunca espera. Tal vez podría ser quien yo quisiera. No verdad absoluta ni probabilidades. Quizá para quererte aunque no seamos iguales. La vida se pasa, estás igual. Menos mal que cambié mi forma de pensar. Menos mal que me alejé de lo que yo no tenía que ser. Yo no quiero querer y querer. No querría poder, no hay más. Aparte de lo que hay detrás, no hay mentira, tampoco hay verdad. No hay todo, nada. Sí, hay vida, muerte, también hay problemas. También hay problemas que no se resuelven. Bueno y breve, dos veces breve. El mundo no gira si tú no lo mueves. Absorbe y suda, olor a basura, acostúmbrate si puedes. Soy vulgar sin tener que imaginar, llevo haciéndome la chula desde antes de hacer rap. Vengo a idolatraros, haceros burla, voy a ayudar a escribir nuestras tumbas. Más ternura, menos rencor. Si en el fondo tú me quieres más a mí que yo, voy navegando sin viento y sin destino en un mar de desatinos. Aquí no, no hay dolor, no hay miedo alrededor, hay un pequeño valiente roedor con asignaturas que siempre quedan pendientes. Por eso cojo instrumentales que te harán bailar, todo tiene solución menos la muerte. No hay casualidades, el tiempo nunca espera. Tal vez podría ser quien yo quisiera. No hay verdad absoluta ni probabilidades. Quizá pueda quererte aunque no seamos iguales. La vida se pasa, estás igual. Menos mal que cambié mi forma de pensar. Menos mal que me alejé de lo que yo no tenía que ser. Yo no quiero querer y querer, no querría poder, no hay más. Aparte de lo que hay detrás, no hay mentira, tampoco hay verdad. Molt bé, donem pas a la secció informativa del programa. El primer cartell és eh, les jornades i Art, eh, que inauguren el nou local del Casal de Joves de, de Sants. Començaran el divendres 15 de desembre a les 7.30 de la tarda amb la presentació del llibre Geografia de mi cuerpo i seguiran de 8 i mitja a 10 amb microobert recital de poesia. Eh, dissabte 16 a les 10 del matí presentació al veïnat del Casal de Joves i a les 11 i mitja presentació de l'exposició Estimar-nos per transformar juntes de Cinceta a la una teatre amb Ofèlia amb PH de l'Estragaluz i després a les 5 xerrada activisme barbut, viure el gènere des d'una altra perspectiva amb Mar Llop eh, Valles i Marc Andrés Laguia. Seguirà a les 6 i mitja de la tarda amb la presentació de l'exposició Relats d'un cos menstruat a Deva Antropia i a les 8 performance de GKT. I acabarà el diumenge a les 11 i mitja amb taller de pintura corporal amb cinceta. Això és al carrer Violant d'Hongria número 151 de Sants. I el dissabte 16 de desembre, Volaco, a la sala Rasmatàs 2 de Barcelona, amb Looking for an Answer, eh, Dread Drive, Oserp i Napal Death. El segon cartell és 15 anys del Casal Popular Boira Baixa de Manlleu, la revolució no es fa, s'organitza, que comença el divendres 15 a les 8 de la tarda en la projecció del documental Arrels de resistència, documental sobre la situació a Palestina a partir del vincle de les Palestines amb la terra i les oliveres i després seguirà amb un debat amb, amb Muhammad al-Sharkawi, eh, que és un refugiat siri-palestí, membre del col·lectiu Crida Migratòria i membres de la Recol·lectiva, que és un grup autònom de solidaritat, de solidaritat amb Palestina feina. Després hi haurà sopar i seguidament a les 10 i mitja hi haurà Militant, concurs de preguntes de l'esquerra independentista. I també dissabte, 16 de desembre, a la nau Arquímedes de Barberà del Vallès, carrer Arquímedes número 8, concert solidari al Caçaret Som Totes. Encenem la flama de la solidaritat. Entrada gratuïta i concertàs amb Joder que bien, que faran punk, Disaster Jacks amb el seu skate punk, els homes Júdrica, que fan hip-hop i acabaran els Media Players amb el seu DJ Confetti. Uh, un altre acte són les jornades Un consum just per a totes a Canvies, que començaran aquest divendres 15 a les 7 de la tarda amb Cafeta i Cinefòrum, curs sobre consum i documental Fios Fora eh, i seguirà dissabte a les 10.30 del matí en Mercat d'Intercanvi, Vermut i Botiga Gratis amb la xarxa d'intercanvi de Sants. A les 12 i mitja, vestidures amb Justís, manifest performàtic i a la una, Cris Blasco i Pat Sol, eh, música inclusiva en llengua de signes. I un altre acte de l'agenda, aquest quinto per a dones, organitzat per la gent d'Hora Bruixa de Sant Cugat del Vallès. Ajuda'ns a fer números feministes, vine a fer de cotorra, vine a jugar, Espai no mixta dissabte 16 a partir de les 5 mitja a la taverna Cal Temerari. També cicle de debats cap a una cultura cooperativa el divendres 22 de desembre a les 6 i mitja de la tarda, el paper del consum a la cultura cooperativa amb Polen Edicions, Sumseic, a la cooperativa La Ciutat Invisible i la cooperativa cultural Roca Guinarda. Això serà a la Fira de Consum Responsable, Economia Social i Solidària de Plaça Catalunya i també la jornada de treball col·lectiu el 16 de desembre de Cantonal a Vallbona, amb xerrada sobre xirinacs, foguera i música i poesia. No us ho perdeu. El dissabte 16 a les 12 del migdia al Centre Social Autogestionat d'Elícies, que és a, a, a Igualada, a Bermut amb les veïnes, vine i coneix el projecte, vine i participa. I un altre acte dins d'aquesta nodridíssima agenda del Pim Pam Pum, el 17 de desembre, a plaça Universitat, Manifa, per l'ensenyament públic, manifestació en defensa de l'educació pública, laica, popular, democràtica, inclusiva i coeducadora co, co, co i en català, organitzada per la gent de l'Assemblea Groga a, també activitats de desembre a la Biblioteca Anarquista Maria Rius de Lleida, el divendres 15 a les 7 de la tarda, vetllada literària amb lectura de textos, monòlegs, jocs d'escriptura, teatre i arts escèniques. Uh, dissabte 16 a les 6 i mitja de la tarda, el desè aniversari del CCO La Xispa, eh, que va ser desallotjat fa, fa molt poquet, amb exposició de fotos i cartells a eh, berenar i col·loqui distès entorn la història de la xispa i l'ocupació i també dimarts 19 a les 6 i mitja de la tarda debat entorn la història i la teoria de la revolució de les dones al Kuristan amb membres de la plataforma ACD. I dins dels actes de la campanya pel 21D, d'Empeus, Drets Socials i República i Assemblea Constituent, acte a Sabadell, diumenge 17 de desembre a les 12 a la plaça Mercet, a la plaça dels Maquis, amb Matías Serracant, alcalde de Sabadell, Vidal Aragonès, número 3 per Barcelona, Anna Gabriel, diputada per la CUP, Crida Constituent i Maria Sirvent, número 2 per Barcelona. No us el perdeu a Calatrava, a Travessera de Gràcia 154, a Barna, Cafeta Antirepre, amb pinxos vegans i begudes, dissabte 16 de desembre, a partir de les 11 del matí, apertura i esmorzar amb té i pastes, a les 6 projecció de l'estratègia del caracol i a les 9 concert, això organitzat per la gent de Calatrava amb l'obra social La Pa de Barna. I el Mateòlica, aquest amic nostre, aquest cantautor punk de, de rumba de Barcelona, eh, arriba al seu final turn 2017, el diumenge 17 de desembre, a partir de les 7 de la tarda, a la Taverna Vidasoa, a carrer d'en Serra número 21. Bolazo per acabar aquesta, aquesta, aquesta World Tour 2017 que ha sigut espaterrant per part del Mateo, com sempre fent, fent de jefe. Experiències revolucionàries llibertàries, un recorregut per a les revoltes i revolucions en les quals la participació de les llibertàries i les anarquistes va ser més, més significativa. El dissabte 16 de desembre a les 4 i mitja de la tarda a la fusteria de Vallcarca, organitzat per Embat. I diumenge, 17 de desembre, a partir de les 10, al Parc Europa de Barberà del Vallès, jornada solidària, les idees no es poden empresonar, amb xocolatada, pintada de mural, paella, cultura popular, ball, espai infantil i música, organitzada per la gent del CDR de Barberà per la Democràcia. També a la fusteria de Vallcarca, el dissabte 16 a les 7 de la tarda, de sembra sense murs, uns mai entren, altres mai surten, xerrada a les 7, eh, Qui és el criminal, grans crims i petits delictes, amb Daniel Jiménez, doctor en, en Sociologia Jurídica i militant d'ASI. I dins del pla d'actuació lingüística integral, Festa del Sud, Divendres 22 de desembre, a partir de les 5 de la tarda, teatre, tallers, eh, cercavila i després, a partir de les 9, a la plaça Picasso de Sabadell, concertar amb Xavi Sarrià i el senyor Oca. Ah, també Stop Judicis a l'ocupació, aturem l'especulació el 16 de desembre, manifestació contra el judici al Casalet de Terrassa a les 5 i mitja de, de la tarda al Parc dels Catalans. I em sembla que l'últim acte Ah, vale. Sí, jo encara en Perdó. tinc un, que és el festival.cat, eh, punk rock català 100%, amb, amb concertats de Guspira, que faran punk rock des d'Argentona, Paura, que abans han sonat aquí, des de Barcelona, Àncora, des de Canovelles, i eh, Autodestrucció des d'Hostalric. És un bolazo que es farà a l'espai jove Boca Nord, que és al carrer de les Agulles, perdó, dels Agudells, número 3745, a Barcelona i el 16 de desembre jornades contra el desallotjament de la pua de l'Hospitalet començaran a les 11 del matí amb Cercavila, a les 12 Circ i Microobert, a la 1 Sound System a les 2 i mitja hi haurà Vermut i Via Olivia Soul el Club a les 6 el Sastilla baila contra el Desalojo i a les 7 i mitja Provocació al incendio de Seracto això és al carrer Unió número 33 del barri de Santa Eulàlia d'Hospitalet.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 Mireu, si em permeteu... Fot-li, li Li foto, eh? Són els Residentes, no cal presentar-los gaire, mítica banda de punk rock de Sevilla amb el Fernando Medina, el Pepper, el Finito de Badajoz, el Manuel, el José Luis i el Juan. És un temazo del seu LP nou d'aquest 2017 que es diu Vergüenza i que porta com a títol Terrorismo. Terrorismo. Hey. vosotros sois los criminales. Millones de parados, guerras por petróleo, pegarle a la mujer. Terrorismo. Contratos esclavistas, desahucios y torturas, no dejar votar. Terrorismo. Intoxicación miserables saben que es imposible ponerle puertas al mar. Solo reman contra corriente. No le llamen respeto a la sumisión. Vosotros sois los criminales. Terrorismo, des del Vergüenza del 2017, nou àlbum de reincidentes que per molt que passen els anys no defalleixen. déu nhi eh? Sonen com a, també com abans aquesta sí, penya. Sí, no, la veritat sí, és que no, no perden ni un àpice de lo, de lo que fueron. Fotent-li molta canya amb aquest Vergüenza, que tinc moltes ganes d'escoltar encara més, que de moment només s'han tret això i poca cosa més. M'ha sorprès que o sigui, no, no, no estava al loro amb el Renzi i no sabia que treien nou disc. M'he quedat sí, bastant sí, parat, sí. eh? Que, que encara li fotin canya Bé, bé, bé. Clar que sí. Ahí. Aquesta és ah, l'actitud. Ah, aquesta és l'actitud, clar que sí. Ja sabeu que aquí ens agrada posar gent que no ha sonat mai, gent nova, però també les, les mítiques bandes que ens han, que ens han arribat, com, com clàssics, aquesta. Bàsics, I tant, i tant. I no, sí. no seran els últims que passin pel pim-pam-pum avui. Més música combativa, <laughs> yeah, spoiler. Spoiler. spoiler. Clar que sí. Doncs mira, abans el Ricky ha estat comentant alguna del, del Festivern, que hi havia unes, unes versions i tal, i doncs cada any pel, pel Festivern hi ha, algun, hi ha algun grup, algun músic que fa, fa una cançó i aquest any ha sigut la, la Tessa, aquesta rapera de, de per allà, altres anys ha sigut el Pancho o així i... És rotllo del Topagunea de... de sí, Herria, a mi no? també em sona, a mi també em sona també això. Sempre hi ha una cançó de, de No sé sí, sí, sí, sí. És bona sí, idea. Sí, sí, sí. Doncs aquesta cançó que han, que han fet, a més no, no ho fa ella sola, sinó que ho fa amb les pupil·les i també amb, i també amb Every Night. O sigui Uah, que... Tia, ben, quina mescla. Ben rodejada. Una, ben rodejada. Una mescla molt important. Ahí va. bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Jo pensava que lluïa més amb el biquini estiu i resulta que amb bufanda i gorro tinc molt més estil. L'hivern és el que mola, que és quan cura el pernil. Si jo cante botes tal de protecció civil. Oh, calla cara, mico, això és millor que el xiringuito. No n'hi ha xiquets en manguitos ni t'abuela en el palmito. No se te calenta el litro. Pobre chico, le agrada el despacito, li fecunda in vitro. Mosques i mosquits t'aniquilen dins el llit, se t'escalden les idees i el cervell queda fregit. Ja ens veurem a la vall, mi ja queda tot dit, no hi ha millor caloret que el que surt a mitjanit. No sé què em passa quan estic sota la manta, que m'agarra i m'espatarra i no voldria deixar-la. Que no me'ls una merda, tu has vist la cacarda? Vau al fet d'hivern, que la liarem parla! Música acampada, festa i bon ambient, vine al fest d'hivern. La terreta bona gent, vine al festi, vine al festi. Música acampada, festa te chafa, no te pega, ve la chufa. A la plancha massa cacha, no ne apaya de carchofa. Soc tan chula que en faig la canso del liber macho, que la de d'estiu ya la feia Pancho. No n'hi anguiris, no et preocupes, que també venen les pupis, males putes con les vulpes, millor no toqueu les vulpes. En el sameret que de salsa sos pega un mos, i és que a l'estiu ta mare no te fa la rosca al dos. Aquest any és el nostre, prenem l'escenari, les dones presents en aquest imaginari, de foc i festa, de caliu col·lectiu, cap d'any ja s'apropa, tavernes somriu. Venim en jauria, les companyes unides, la vall digna s'ofrena, experiències Festi. Vine al Festi, vine al Festi, vine al Festi, vine al Festi, Bern. Ja ves. Anem o què? Com s'ho munten allà, eh? Mazo, no? Déu -do, no? S'ha de dir que... Mm, o sigui, jo, jo pensava que les festes de Sant Andreu al desembre eren molt agosserades, però un, Aquestes un són. festival de, de música ara, amb acampada a l'hivern, <laughs> déu nhi eh? S'ha de... S'ha de tenir força. de... Força i... Tot el meu respecte per... Que no se'n constipin gaire. <laughs> Eh, déu nhi do eh, com s'ho munten. Brutal. déu com munten a les comarques centrals del País Valencià, la gent de Radioactiva, espectacular, el temazo pel festival, pel festival, perdó. déu nhi déu Molt bé. I ara jo. Porto... <laughs> I ara jo, <laughs> home. Avui m'ho estan ficant bastant difícil. Va, no. Cabroncetes. Vaig rezagar tot el programa, hòstia. Acabar, acabaràs bé. Vinga, jo porto una banda ja coneguda, els Pilsners. Bé, sí, no? sí, sí, i tant. Sí. Pilsners. De fet, és un tema del seu disc del 2004, ja fa la tira d'això. Herois del nostre temps es deia el disc i Herois del nostre temps es diu també a, a aquest tema crec que us porto. Homònimament parlant. Clar que sí. Clar que sí. cavallers del nostre temps quan donar tot pels altres Un coi del bo, dels Pilseners, espectacular de Bazarrangano, com si no hagués passat res. <laughs> eh, què us està semblant, penya, que s'escolteu allà on estigueu? Què us està semblant aquest pim-pam-pum? De moment camina prou bé. Sí, eh, jo ja m'he pujat al carro de les guitarretes també, ja, Clar, ah, ja era sí. hora. Sí, no, ara, ara ja, ja estem, és tiempo, no? <laughs> És tiempo ja perquè em sembla que comença la, la quarta, no, la, la, la, la cinquena, cinquena ronda la cinquena, ja. Cinquena, o sigui, ronda, això ja va, va molt accelerat, anem molt, molt esbarades. Em sembla que em toca a mi, pot ser? Sí. Sí, pot ser, pot ser. Mira, són uns, uns altres clàssics. Ah, això és l'espoiler que deies abans. Eh? Sí, perquè de clàssic a clàssic abans he tirat els reincidentes i ara arriben al Sotagar, la banda formada el 1987 a Eibar, a Euskal Herria, amb l'Aitor a la veu i a la guitarra, el Xavi a l'altra guitarra, el Galder a la bateria i l'Igor al baix i als coros. És un temazo també nou, és un temazo que Sotagar eh, ha fet un... Aquests també li foten calla sí, encara, eh? Encara, encara foten Mare coses meva. i en, acaben, acaben de treure un directe brutal que es diu Sotagar eh, Anxokietan, eh, que vol dir Sotagar al Cafè Anxoki de, de Bilbao, un bolo des del Cafè Anxoki de Bilbao, que és una de les, de les sales més xules per poder veure un concert, si no, si no heu anat ja, ja hi trigueu. Eh, va sortir l'1 de desembre d'aquest de, 2017 y es un temazo que es Diu Sure Aurrean. arribant als 30 anys des del cafè Anchoqui de Bilbao, Sotagar, tremendo, tremendísimo, tema zarrangano amb aquest Sure Aurrean. Eh? Sí. És que jo quan era jovenet aquests ja eren mítics, o sigui... <laughs> sí, som, som uns, uns molt mítics, podríem dir. déu nhi déu nhi I, I també en la línia, eh? Sí, sí, sí, és, sí, sí. és, és molt reconeixible. Sí. De, de metaleros, ahí... Sí. I, I la veu, sobretot. Sí, la veu no falla. La veu ahí segueix, segueix fuerte i tant. Sí, sí. Molt bé, l'Aitor em sembla que està, sí, eh? l'Aitor la veu inconfusible. Molt bé, més música combativa, més edició 258, ben contentes de seguir endavant amb aquest programa de música combativa des del Tor que arriba el Manolo, amb un altre tema zarrangano que segurament ens farà reventar perquè arriba la seva cinquena peça i... A veure, veurem, espero no, no decepcionar, Uh, fins Segur aquí, no. la veritat, Segur. que he portat molt estils variats. Ara ah, sí que tenia ganes de, fins aquí, diu. de pujar una miqueta. Uh, us porto als Habitació 101, eh, que és un grup de crash punk des d'Uruguai. Habitació sense H i en B baixa, per lo que veig. Sí, sí, sí, sí. Ja hi vas, eh? I us porto al tema que es diu Iglesias, ja veureu. Y hasta aquí la garganta de esta persona. Flipava, ha un plaer. Flipava i flipo amb tu i els teus penúltims temes, tio, que sempre portes un caviar tremendo amb unes veus desgarrades. Avui, avui que era? Despeine, desgarre, desfase, que era? Home, era una mica... Jo crec que tenia desgarre, eh? Després sí, ja no sí. sé si és despeine o què, però... La, la despintinada ens l'emportem nosaltres, o sigui... Sí, sí. Això... I, man, I mantinguda, eh? Perquè eren 3 minuts eh, o alguna així, m'has dit? Dos minuts i mig. Dos però... minuts i mig, que... mm. Déu-n'hi-do, déu nhi déu és que mira, eh, us, Clar, us, que... Vaig a, us vaig a dir una cosa per, per, per compartir-la, que és que he trobat una web que es diu Gritando Caos, <laughs> no sé si la coneixeu. No la coneix, no, però té molt bona pinta, tio. Però ah. ja ens la presentarà. E, és una web que està com diferenciats per temàtiques, tots els tipus de punk hardcore, crash, core, hardcore, punk, no sé Has pillat quanto, mina, has pillat de, mina. De tot arreu. Llavors està per grups, per estils, eh, brutal. I, sí, i allí i... només recomanen o hi ha descarga directa de tot, mm, de tot plegat? No sé si hi ha descar uh, descarga, però sí que són penya que té, generalment té, té coses gravades i surt tota la informació del grup, d'on són, la biografia... Tu pilles, tu pilles, clar que està sí. Guai. Una Wikipedia del mm. hardcore... Com dius que es que sí. aquesta web? Gritando Caos. Gritando Caos, que clar que, que sí. Que... Gritando fuerte, que gritando caos. Sí. Déu-n'hi-do. Molt bé, ja sabeu, si voleu bona música combativa, Gritando Caos, és, és un bon lloc. Seguim amb aquest programa, seguim amb l'edició 258, molt, molt les, a les acaballes. Ara em sembla que és el torn del Ricky que tira la seva penúltima bala. Mireu, és impossible que en contundència musical superi això. <laughs> Però què? Però sempre ens quedarà l'humor. I tant! <laughs> No explicaré un acudit, però us porto els Lentacaris Muertos, que aquest 2017 ha entret un disc i que encara no l'havíem tastat. Cert. quantes disc... novetats avui, eh? Sí, sí, sí. sí. Ja ens agrada, ja ens agrada això. El, el disc aquest de, de l'Endacari es diu Podran cortar la droga, però no la primavera. <laughs> Bé. Bé, por, por ahí bien. Veritats com a punys. Tot el disc és bastant surrealista, la veritat, en la seva línia. I he triat un tema que m'ha cridat molt l'atenció, que es diu Odio los partidos. De... Encara serà una versió o algo? I no, no és una no. versió però bueno, no està mal, no està mal. A veure, a veure què us sembla a vosaltres. Pum-li, tonyina! Lenda Caris Muertos, yeah! Bé, bé, van fent aquests. Déu-n'hi-do, déu nhi déu quina, quina patxoca. Que Ara fa, fa temps que no els veig en directe, però sempre que els he vist és un festival festivalaco. Sempre que els has vist tens el cantant a, a, a sobre teu, no? <laughs> Perquè jo sempre que he anat el tio... Desfase, eh? tira... però bueno, ja... Sí. Desfase la base, clar que sí. sí. Molt bona, molt bona aquesta, aquesta primi, primícia que hem posat de, del nou treball de Caris. Déu-n'hi-do. Molt, molt a les acaballes, no? Ja comencem última, una mica, sí. l'última ronda, sí, sí, l'última ronda. Jo em sembla que m'acomiado amb aquesta. És una banda que, que jo no sabia que havia sonat tantes vegades com ha sonat aquí el Pim Pam Pum. No, no direm que és un tiro fijo, però Déu-n'hi-do, déu nhi déu si ha sonat vegades. Són de, de Vodcast, que és una banda de street Punk de Long Island, a Nova York, als Estats Units que va estar activa des del 96 fins al 2001, amb la Stephanie a les, a les veus, la Main a la guitarra, la Line a la, al baix i la Gabriela a la bataca. És, un, és una banda que havia portat extensament al mestre Tecles? Sí, jo quan les vaig descobrir, que, bueno, així aleatòriament quan vas buscar música un cop les vaig descobrir, i vaig, triar, vaig portar un tema, però em van agradar tant que vaig, en tres programes les he portat sí, eh? consecutius. Després ja, després ja, bueno, ja va decaure la cosa, però, però m'alegro que les revisquis perquè eren una banda, les xavales aquestes li foten una canya. Jo per mi la sé, la descobert, les he descobert fa poquet i la veritat és que és, és una gran troballa, la veritat que valen molt molt la pena. Hi ha alguns... Són clàssics, eh? Sí, això... sí, sí, sí, fa, fa, temps que, fa temps que ho fan. De fet, eh, en, en la mateixa banda hi ha hagut eh, persones que, que ja no toquen. Algunes d'aquestes que ara sonen no són les que conformen la banda actual, però bueno, ja veureu que és un temazo de, del seu LP All Toy. És un, altre, és un altre homònim perquè també es diu la cançó All Toy i la van fer el 1998. Ja és una cançó que vull dedicar molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre li dedico una cançó i li envio des d'aquí un fort petonet. La última, eh? Jo em pensava que ja te n'oblidaves. no, estava, mai. estava el aquí ja... Mai mai, mai, mai. Parella va, fum-li. Vinga. Vinga. de The Podcast dedicada a la Polluela, espectacular aquí al Pim Pam Pum. Deixeu-me dir que, que aquesta banda és, és una banda que el nom fa referència a, una, a la pel·lícula la, la taronja mecànica i que en rus vol dir nenes de The Podcast. Ai, ai, sí, és veritat. Quan, quan les vaig portar també me'n recordo que ho vaig buscar a veure què carai volia, que volia dir. això, i sí, sí, són les nenes en rus. I, de, i sobretot el detall aquest de la naranja mecànica, no? Sí. Pel·lículon. I tant, i tant. Pel·lícula de culte. Uh, arriba fins aquí aquesta edició 258, una edició en la que ens hem estrenat a Radioactiva, la ràdio de les comarques centrals del País Valencià. He de dir que m'ha costat molt començar, però se m'ha fet curta al final. Eh? Sí, sí, al començament ha costat i hem començat fins i tot una mica fredes, però després mica en mica et vas escalfant i, i la música és el que té. És el que ens apassiona i és el que intentem portar-vos cada, cada setmana. Música amb contingut, música amb lletres combatives, reivindicatives i alternatives. Doncs bueno, ara em sembla que ens acomiadarem a un parell de temes. Ha sigut un plaer estar aquí, no sé quan ens tornarem a, a trobar, però espero que sigui... Sí, que ara venen sí. els dies aquests amb compromisos familiars Exactament. i tota la pesca. Però bueno, farem, farem I dijous el que, que ve són les eleccions, Exactament. també Serà és impossible. un factor a tenir en compte. Serà impossible, Bueno, veurem, veurem. Jo, com a mínim, algo per farem, acabar... Farem. Jo, per acabar avui, us porto un altre grup de descobert Gritando Caos. Són els <laughs> Migra Violentica, uh, Violenta, perdó, Migra Violenta, des d'Argentina, també Crash Punk. I us porto el tema Mata a tus ídolos, que ja veureu que de la línia. <laughs> Clar que sí, Manolo. Bé, bé. I el mestre Tecles en què s'acomiada tota d'aquesta edició? Tota actitud avui, eh? Jo, per acabar, també vull continuar rascant en aquest disc dels Progeria, els nostres amics de Progeria, que em va encantar poder-los veure, que jo no els havia vist en la seva primera etapa, no els havia vist mai en directe, tot i que vaig disfrutar molt el disc que tenien. Van fer un llarg peron i el fet de que hagin tornat amb un discàs com aquest, Tercera Guerra Mundial, doncs m'ha fet molta il·lusió. Clar que sí. I, i m'acomiadaré amb l'únic tema que tenen en català en aquest disc que es diu Seguirem lluitant. És un temacle i m'agradaria que continue, que en fessin més perquè realment per seguir-los sona acollonant el, també, i, igual el, el tema en català i, i res. Clar que sí. Doncs amb, això Amb aquesta s'acabarà l'edició de 158 del Pim Pam Pum. Ha estat tot un plaer, estan totes vosaltres. Ha estat un, un, tot un plaer que ens escolteu. Com sempre diem família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta.